الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لغدة من لساني يفقه قولي أما بعد olsun Allaha, Allah təkdir, şeriksizdir, ebedidir, ezelidir. Ne doğub, ne doğulub, onun hiçbir tayı beraberi benzeri yoktur. Və həmd olsun Allaha ki, o Allah hər şeyi əvəz edir, hər şeyi ona əvəz eləmir. Və həmd olsun Allaha ki, o Allah imkansız şeyləri mümkün edir və həmd olsun o Rəbbimizə ki, onun xəzinəsində yoxdur deyə bir şey yoxdur. Və Allah subhanahu taaladan ümidini ancaq kafirlər kəsər, Allah subhanahu taala ümid kəsən qullarını sevməz. Əmmə bəd, əvvəla Qardaşlar, sizi Allahın salamı ilə salamlayıram. Hamza, səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətlə deyirəm. Və ikincisi, bu Allah subhanahu ta'ala həm dedir ki, Allah subhanahu ta'ala bu şərəfli aya bizi gətirib çatdırır. Və çox insanlar var ki, bu aya yetişmədən dünyasını dəyişiblər. Ona görə də həyatda hər zaman müvəffəqiyyət Allah subhanahu ta'alanındır. Və Ramazan ayı müsəlmanın həyatında qayıdış və yaxud çevriliş eləmək üçün öz həyatında istər günahlardan, istər ailəsində, istər dostlar arasında böyük bir fürsətdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur, Ramazanda şeytanlar bağlanır. Ümumiyyətlə, Ramazanla əlaqəli lovzədən qabaq Ramazanın bəzi hökmlərini toxunmaq istəyirik. Ən birinci, oruç tutmaq nədir? Alimlər gətirir ki, orucun tərifi oruc insanın orucunu pozan amillərdən fəcir namazının vaxtı girəndən məğrib girəndən məğrib vaxtının məğrib namazının vaxtı girənə qədər bu amillərdən Allah rızası üçün imtina eləməkdir. Və sonra Ramazanla əlaqəli gətirirlər. Ramazan ayı nə ilə bilinir? Ən birinci Ramazan ayı, düzdür, Ramazandan 5 gün keçib, amma yenə də bəzi məsələlər, çünki bu Ramazan ayı hər il təkrarlanır, bilməyimiz lazımdır. Ramazan ayı, ayı görməklə Ramazan ayı girir. Və əgər birdən ay görünməsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədis-i şərifdə buyurur: "Əgər ayı görməsəniz, Şabanı 30 günə tamamlayın. Əgər ay görsənməsə, artıq sən o ayı 30 günə tamamlayırsan və biri inşallah ayı gördün, görmədin, oruç tutursan. Və lecinə daimə belə bir sual ünvanlanır ki, əgər mənim dövlətimdə aya baxılırsa, aya baxılırsa, amma mən öz dövlətimin aya baxmağına güvənmirəm. Və Səudiyyədəki istəyirəm ki, o ayla orucunu tutum və lecinə buna belə bir cavab verir. Orada olan insanlarla oruç tutun, orada olan insanlarla orucunuzu açın və orada olan insanlarla bayramınızı keçirdin. Və buna da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi var. Həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: الصوم يوم تصومون الإفطار يوم تفطرون <clears throat> والأضحى يوم تضحون Hədsə Əbu Davud rəvayət edib. Bu fitva da Ramazan fetvaları deyən kitab var. O kitabın 137-ci səhifəsində keçir. Və sonra bu məsələlərə qısa toxunacaq. Və sonra orucu pozan amillər, daha doğrusu orucu pozan amillərdən əvvəl oruc kimlərə vacibdir? Oruc vacib olması üçün ən birinci şərt insan gərək müsəlman olsun. Bu şərtdən başa düşülür ki, kafirə artıq nədir? Oruc vacib deyil. Və ikinci şərt ağıl. Yəni insan ağıl sahibi olmalıdır. Dəliyə bu şərtdən başa düşülür ki, dəliyə oruc vacib deyil. Üçüncü şərt, alimlər gətirir ki, oruç tutan insan həddi buluğa çatmalıdır. Əgər insan həddi buluğa çatmayıbsa, məsələn, uşaqlar, bu kimi insanlara oruc vacib deyil. Amma uşaqlar oruc tutturmaq elə bir ki, müstəhəbdir. Sahabələr öz uşaqların indidən bu ibadətə hazırlaşdırardılar. Məcbur eləməzdilər həvəsləndirərdilər. Və sonra alimlər gətirib, oruç tutan kimsə qadir olmalıdır orucun şərtlərindən. Əgər insan oruc tuta bilməyəcək bir vəziyyətdədirsə, xəstədirsə, bu insana orucun fərziyesi düşür. Bu insana oruc vacib deyil. Amma oruc vacib deyil. Amma bu insanın boynuna ya kəffarə gəlir, ya tək kəffarə gəlir, ya tək qəza gəlir, ya da ki, həm qəza gəlir, həm kəffarı gəlir. Bu çox vaxt sual verilir, buna diqqətlə qulaqsın. Kəffarə kimin boynuna gəlir? Kəffarə o kimsələrin boynuna gəlir ki, onların xəstəliyi sağalmayan bir xəstəlikdir. Məsələn, çox vaxt ona qoca insanlar düşür, yüksək şəkəri olan insanlar, yüksək davlensi olan insanlar, o insanlar ki, onların xəstəliyi heç vaxt sağalmır və oruç tuta bilmirlər. Bu insanlar hər tuta bilmədiyi bir gün üçün bir kasıbı yedizdirməlidir. Hər günə bir kasıbı yedizdirməlidir. Və ikinci gəlir qəza edənlər. Qəzanı kim edir? Səfərdə olanlar, səfərdə əgər oruç tutmayıbsa, Ümumiyyətlə səfər məsələsinə gələndə əgər səfərdə çətinlik varsa, çətinlik varsa oruç tutmaq olmaz. Çətinlik varsa oruç tutmaq olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çətinliyə əsasən hədisdə buyurur ki, səfərdə oruç tutmaq heç də yaxşı əməl deyil. Səhih bir hədisdə. Ona görə alimlər gətirir ki, əgər çətinlik varsa, oruç tutmaq olmaz. Bu hədisdə niyə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir? Çünki hədisdə bir qoca kişi görür, görür ki, insanlar onun biri sağını, biri solunu girib gətirir, soruşur buna nə olub? Deyirlər ki, ya Resulullah orucdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o yerdə bu hədisi buyurur. Və sonra gəlir, e, səfərdə haçan oruç tutmaq əfsəldir. Əgər heç bir maniyə və heç bir e, sıxıntı yoxdursa, o, o insan üçün səfərdə oruç tutmaq əfsəldir. Ramazan ayının orucundan gedir söhbət. Ən əfsəli odur ki, səfərdə belə Ramazan ayının orucunu buraxmırsan. Çünki Ramazan elə bir ki, vaxtı tutulan orucun yerini heç bir şey vermir. Yəni ən azından dedik, yəni şeytanlar bağlanır. Allah Subhanahu elə bir ki, xüsusi insanlar üçün müvəffəqiyyəti var Ramazan ayında. Yəni bu bir fürsətdir. İnsan lazımdır ki, o fürsətləri dəyərləndirsin. Və fürsətləri də dəyərləndirməmək insanı Allah subhanahu ta'ala da neyini uzaqlaşdırır. Deməli, ilk səfərdə olanlar, sonra səfərdən xaricində gəlir o xəstələr ki, onların xəstəliyi sağalan xəstəlikdir. Amma ki, zəruriyyətdən düşüb, müalicəsi düşüb Ramazan ayına. Məsələn, kiminsə mədəsində problem var, o başqa yerində problem var, müalicəni gecikdirmək olmaz. Əgər gecikdirmək olarsa, həkim məsləhətinə, o insana vacibdir ki, müalicəni saxlasın Ramazandan sonraya. Yox, mümkün deyilsə, həkim deyir, mütləq sən müalicə olmalısan. Onda elə bir ki, o insan Ramazanı tutmur, müalicəsini eləyir və sağalandan sonra qəzasını tutur. Və sonra gəlir qəza tutan e, kimsələrə daxil olur, hamilə və süt verən qadınlar. Əgər bir qadın hamilətsə, yenə yəni alimlər müsəlman həkim şərt qoşur. Çünki cahil həkimlər çox vaxt o dəqiqə dərhal deyirlər, yox, yox, oruç tutmaq uşağa ziyandır, amma müsəlman həkim Ramazan ayının fərzliyin, fəzilətinin, məsuliyyətin başa düşdüyü halda onları da nəzərə alaraq sənə tövsiyədə bulunur. Hətta həkim məsləhət versə belə və çəkinsə, əgər tutmaq istəsə, demək, hamilə qadın hamilə qadına kəffarə yoxdur və yaxud süt verən qadına kəffarə yoxdur, qəza var və onun üçün də alimlər elə bir ki, e, ən gözəl yolun, qəzanın ən gözəl yolunu çox vaxt qadınlarda, çünki bu çox olur. Görürsən ki, uşaqlar arxa-arxaya olur. Və bir də görürsən, bir qadın 4 il, 5 il hamilə qalır, süt əmizdirir, hamilə qalır, süt əmizdirir və qazalar üst-üstə yığılmasın deyə belə bir çıxış yolu qoyurlar ki, hər ayda 2 gün, 3 gün tutsa il boyunda. İnşallah bir ilə Ramazanı tutmuş qutaracaq o qadın. Artıq elə bil ki, bu Ramazanın qəzası o bir Ramazanın qəzasına qalmayacaq. Niyə görə deyirlər ki, ayda hamilə qadın və yazıq görən qadın 2 gün, 3 gün, yəni fasilə verə-verə birdən deyə bilsə 10 gündən bir son, o onun nə hamiləliyinə təsir edəcək, nə də sütünə. Və xüsusən də qış vaxtında gündüz çox qısa olur, bu günlərə salması elə bir ki, onun üçün daha xeyirlidir. Niyə görə deyirlər tutsun? Çünki əgər tutmasa, o biri Ramazana qədər tutmasa, o biri Ramazan girib, o keçən Ramazanı tutmayıbsa, o insanın üzərinə qəzanla yanaşı Ramazanı o biri Ramazana gecikdirdiyinə görə, görə kəffarə gəlir. Bax, oruc, qəza və kəffarə bu kimsələrə aiddir. İstər hamilə qadın olsun, istər süt verən qadın olsun, istər xəstəliyi səbəbilə orucu gecikdirən olsun, əgər bunlar bu qəzalara Ramazan, öbürü Ramazan girənə qədər tutmayıblarsa, bunların boynuna kəffarə də gəlir, qəzana yanaşır. Aydın qardaşlar, yəni bu çox mühüm məsələdir, bəziləri məsələn, məsələni qarışdırır. Və sonra 5-ci şərt alimlər gətirir ki, müqim olmaq səfərdə olmamaq, yəni səfərdə olana dedi ki, oruc vacib deyil. Və elə vaxt olur, əfsər olur, elə vaxt olur, nədir? Əfsər olur. Əfsər olan vaxt hansı vaxtdır? Əgər heç bir maniyə yoxdursa, əfsər götürsün. Əfsər olmayan vaxtı hansı vaxtdır? Əgər bir çətinlik varsa, bu vaxtı əfsər olur ki, tutmasın. Və sonra 60 şəb qadınlara aiddir. Əgər qadın xəstələnərsə, qadın xəstəlikləri ilə xəstələnərsə, heyz olarsa və yaxud nifas olarsa, qadınlar oruç tutmur. Hətta bu xəstəlik ta əgər Ramazanın ortasına can tutsa və yaxud müəyyən günlər tutsa, iftardan 10 dəqiqə qaba əgər qadın heyz olarsa, artıq o günün orucu batildir. O günün orucu sayılmır və o gün orucun qadının yenidən yerinə yetirməlidir. Sonra alimlər gətirirlər, orucu pozan alimlər. Ən birinci cima. Cimanın kəfarisi barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir əsası buyurur. Ya qul azad etməlidir, əgər onu bacarmırsa. Diqqət yetirin, elə kəfarələr var ki, orada ixtiyar verdi. Ya bunu elə ya bunu. Amma burada əgər bacarmasa, qul azad eləyə bilməzsə, 60 gün dalbada, necə ki, Ramazanın dalbada oturub, elə oruç tutmaqdır. Onu da bacarmasa, 60 dənə, 60 dənə elə bir miskini bezdirməlidir. Sonra alimlər gətirirlər ki, əgər insan nəyisə xəyalına gətirərsə, yaxud nəsə görərsə, yəni özündə hardasa özünü boş buraxıb insanda belə bir boşalma olarsa, bunun kəffarəsi cimanın kəffarəsi kimi deyil. Bunun kəffarəsi sadəcə qəzadır. Və əgər insanın özündən asılı olmadığı halda yuxuda nəsə baş verərsə, Bu insanın orucunu pozmur. Bu insan durur, qüsrün alır və orucuna davam edir. Aydın qardaşlar, ümumiyyətlə oruc üçün, e, orucun səhhəti üçün nə dəstəmaz şərtdir, nə də qüsur. Ola bilsin, insan məsələn, səhər-səhər yuxudan dursun, gec ayırsın və boyunda qüsur olsun. Durub görür ki, suhurun vaxtından keçib bir saat keçib, ya günəş çıxmağa 10 dəqiqə qalıb, 20 dəqiqə qalıb. Bu insan oruç tuta bilər. Bu insan şək yoxdur, orucunu davam edir, tutur. Qüsulun insanın orucuna dəxli yoxdur. Həmçinin hətta dursa görsə ki, suhrun vaxtının tutarmasına 10 dəqiqə qalır. Əgər fikirləşir ki, qüsul alım yoxsa yeyim, bu yerdə alimlər ki, qeyd edib, qüsul sonra alarsan. Çünki qüsul alsan, suhur edə, edə bilməyəcəksən. Suhuru da tərk eləmək, sünnəti tərk eləməkdir. Amma yəni, belə bir halda yəni, qüsul orucda, orucda yəni, qüsul lazımdır ya, ya dəstəmaz lazımdır. Sünnətdə belə bir şey yoxdur. Sonra alimlər gətirib bilərəkdən yemək içmək. Əgər insan bilərəkdən yiyib içərsə, alimlər arasında ittifaq var ki, bu insanı orucu pozulmur. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, sizdən kim unudaraq yeyib içərsə, orucunu tamamlasın. Çünki onu yetişdirən və içizdirən onun Rəbbidir. Sonra alimlər yemək içməyə qiyas ediblər bədən qüvvətləndirici iynələr və yaxud insan oruç tutanda halbahal olur, götürüb vitamin vurdurur özünə və yaxud sistem qoşdurur özünə. Axşam qoşdura bilər, vurdura bilər, problem deyil. Amma oruclu oruclu bunlar heç birini eləmək düzgün deyil. Amma oruclu oruclu ağrı kəsici iynələr vurmaq olar. Məsələn, dimidr oldu, analfində insanda belə bir ağır ağrılar olsa, insan vura bilər. Və çox vaxt sual verirlər ki, əgər iynə ağrı kəsici iynə vurmaq olarsa, yaxşı su içmədən tabletka ağrı kəsici atmaq olar. Bunu da alimlər deyir ki, olmaz. Çünki o birbaşa mədənlə əlaqəsi var. Birbaşa mədənlə əlaqəsi olan şeyləri, hətta zəhər olsa belə insanın orucunu pozur. İnsan gərək çəkinsin. Sonra alimlər gətirib damcılar burun damcıları, göz damcıları, qulaq damcıları, göz və qulaq damcıları alimlər arasında ittifaq ki, insanın orucu pozmur. O ki qaldı burun damcıları. Burun damcılarından da bəzi alimlər icazə verir, bəziləri görür ki, çəkinmək daha əfsəldir. Ümumiyyətlə, burun damcılarından oruc vaxtı çəkinmək ən əfsəldir. Sonra Yəni qan aldırmaq. Qan aldırmaq barəsində iki, iki dənə bir-birinə zidd hədis var. Bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Aftaral hacim vel mahcum" Oruc e, qan alan da, aldıran da orucunu pozmuşam. Və ikinci bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qan aldırıb orucda orucdur. Orucda olduğu halda qan aldırır. Və bu iki hədisi bəziləri, birinci hədisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, orucda orucda qan alan da, aldıran da orucu batildir. Bəziləri bu hədisi zəifləşdirir və bəziləri deyirlər ki, ya bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xastdır. Və bəziləri deyir ki, bu nasıqdır. Yəni, hökmü silini deyib o biri hədisdə. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orucda öldü qan aldırmağı ilə. Və ümumiyyətlə ehtiyat olunmalı qan aldırmaq məsələsini iftardan sonra saxlamaq ən əfsəl. Amma analiz üçün və yaxud diş çəkdirəndə və yaxud üzdə prişik varsa, məsələn, insan toxunsa və yaxud insanın əli kəsilərsə, belə şeylər də alimlər arasında İttifaq var ki, belə şeylər orucu pozmur. Amma yenə də ehtiyat babından iftara saxlamaq imkan varsa, ən əfsəli odur ki, iftara saxlayasın. Amma saxlamaq mümkün deyilsə, inşallah bir sıxıntı yoxdur. Xüsusilə də belə bir cəmiyyətdə bizdə çünki bu poliklinikalar, xəstəxanalar çox vaxt səhər işləyir. Ona görə də insan əgər birdən çəkdirərsə dişini və yaxud bir iynə vurdurarsa, ağrı kəsici yerindən qan çıxarsa, belə şeylər insanın orucunu pozmur. Sonra gəlir qusmaq məsələsi. Alimlər gətirir ki, əgər insan bilərəkdən qusarsa, orucu pozulur və bilməyərəkdən qusarsa, inşallah orucu pozulur. Sonra orucla əlaqədar bəzi məsələlər var. Onlara istəyirəm ki, yüngülvarı toxunaq. Əgər kim orucunu bilərəkdən pozarsa, o insan orucun pozandan sonra o gün iftaracan onun yeməyə haqqı var ya yox. Və alimlər gətirir ki, əgər insan orucunu caiz olan şeylərlə pozubsa, və qadın da xəstələnib və yaxud səfərə çıxar, və yaxud buna bənzər caiz olan amillər bu insanın yeməyə haqqı var. Amma yenə də insanlar içərisində açıq-aydın şəkildə yeməməyi məsləhət. Çünki alimlər gətirir ki, insan təbiət etibarı ilə insanlar dedikodu yaymağa lazım olduğundan daha çox hazırdılar. Ona görə bu qapını açmamaq üçün və başqa bir sələflərdən biri buyurur ki, pis xəbərlərin qanatları var, yaxşı xəbərlərin isə yürüməyə deyir, ayağı yoxdur. Pis xəbərlər tez yayılır və başqa bir sələflərdən gələn bir ibratamiz bir sözdə çox vaxt qayda kimi götürülür. Buyururlar ki, kim Allaha və axirət gününə inanırsa, böhtan iyi gələn yerlərə yaxınlaşmasın. Elə-elə Əgər o qadın başı bağlıdırsa və o insan üzündə səqqal varsa. Çünki ümumiyyətlə insanlar görürsən öz gözlərində tiri görmürlər, sənin gözündə tüş axtardılar. Əgər sən bir dənə gündüzün günorta vaxtda saqqalla durub bir dənə su içsən, bunlar sənin üzrün var, yox, buna baxmayacaqlar. Deyəcəklər buna bax. Görürsən, vuruşdurmur amma özlərinin heç özlərindən danışmırlar. Ona görə bu baxımdan bu qapını bağlamaq üçün yaxşıdır belə bir şey olsa, insan üzürlü səbəbdən hətta yesə, içsə belə o insan cəmaatın içində bu şeyləri eləməsin. Sonra o ki qaldı üzür olmadan, məsələn, insan nəfsinə qalib gələ bilməyib, siqaret çəkib və yaxud susluğa səbri yoxdur, Səbirsizlik <clears throat> edib, su içib. Bu insanın akşama kadar yeyib içməyə hakkı var ya yok. Ümumiyyətlə, yadınıza saxlayın. Ramazan ayında üzürlü insanlar xaric, her bir müsəlmanın oruç tutmasa belə yemək içmeyi günah. Yəni bəziləri elə bilir ki, hə, oruç tutmadım, mənə yemək içmək olar. Yox, sənə yemək içmək olmaz yəni. yeyib içən insan nə daşıyır? Günah daşıyır. Ona görə bu rəy İmam Əhməd gətirir bu rəyi. Deyir, hətta deyir, o insanın axşama qədər yeyib içməyə haqqı yoxdur. Çünki o insan elə bir ki, Ramazan ayına elə bir ki, Ramazan ayına hörmətsizlik, hörmətsizlik eləmiş olur. Və Ramazan ayına elə bir ki, əxlaqsız yanaşmış olur və Ramazan ayına da hörmətlə yanaşmaq, ehtiram eləmək nədir? Vacibdir. Və bu insan əgər cəmatın içində yeyib içərsə, bilərəkdən, dərk edərəkdən başa düşdükdən sonra bunun aqibəti daha ağırdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Kullu ümməti ümməti muafə illəl mücaviri ümmətimdən hər kəs bağışlanacaq ancaq və ancaq günahları açıq-aşkar edən kimsələrdən başqa. Ona görə hər bir müsəlmana lazımdır ki, bu sifətlərdə çəkinsin. Sonra <clears throat> orucla əlaqədar mühüm məsələlərdən biri də çox vaxt sual verirlər. İndi burada inşallah dəlillərlə zikr edəcəyik. Kim orucu pozan amillərdən birini unudaraq və yaxud məcbur edilərək və yaxud istər orucun hökmündə və yaxud istər vaxtın, vaxtında, istər hökmü ilə, istər vaxtı ilə əlaqəli əgər bilməməzlikdən çaşıb yərsə, içərsə, bu insanın orucu batildir ya yox. İstər məcburiyyətdən, istər unutqanlıqdan, istər hökmündən və yaxud e, orucun hökmü ilə əlaqəli məsələlərdən və yaxud vaxtı ilə əlaqəli məsələlərdən cahil qalıb yeyib içərsən, bu insanın orucu batildir ya yox və ümumiyyətlə, ümumi qaydaya əsasən orucu pozulmur bu insanın və ümumi qaydaya əsasən Allah subhanətlə Quran-ı kərimdə buyurur Rabbənə lə tuaxiznə innəsinə əv əxtana Ey Rəbbimiz, biz xata etdiyimiz zaman və unutduğumuz zaman bizi bağışla. Və bayaq zikr, etdi, e, zikr etdiyimiz hədis Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim unudaraq yeyib içərsə, orucunu tamamlasın, onun orucu pozulur, onu yedizdirib içizdirər, onun Rəbbidir. Və məcburiyyətə dəlil isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur və Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur: "İllə men ukriha və qalbu mutmainnun bil iman" Məcbur edilən kimsə, kimsələr qəlbləri imanla dolub, imanla dolu olub, məcbur edilən kimsələrdən başqa. Yəni bir insana zorla yemək yedizdirsələr və insan yesə, bu insanın nədir? Orucu pozulmur. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah subhanahu taala bu ümmətdən xatanı, unutqanlığı və məcbur olunularaq etdikləri günahları əff edib bağışlayıb. <clears throat> Və orucun elə bir ki, hökmü ilə əlaqəli cahiliyə gələndə isə Adi ibn Hətimdən xalif hədis gəlir. Adi ibn Hətim oruc vaxtı neynir? Biz ki, o vaxtı belə işıq, belə şeylər yox idi. Götürür evinə iki dənə ip qoyur. Bir ağ, bir qara. Və öz aləmində o safları bir-birindən, ağı qaradan ayırt edənə qədər yer içir. Biz də bilirik ki, ayədə nəzərdə tutan o deyil. Ayədə ağ saf, qara safdan elə bir şey fərqlənənə qədər yeyin içindəyikdə orada nəzərdə tutulan sükun vaxtının girməsidir. Ya daha təfsirlə fəndisək, orada bir axət əmələ gəlir, orada nəzərdə tutulan odur. Və bu sahabə deyir ki, və gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, Ya Rasulullah, mən belə bir şey elədim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o insana qəzanı əmr eləmir. Yəni birdən kim məsələn şaşsa, saatı biraz məsələn qabağa olsa və yaxud elə bilsə ki, məsələn azan verilmir, isə içsə, inşallah əgər bilməməzlikdənsə o insanın orucu səhiddir. Yox, əgər kim qalxar, acda yemək yemək istəyir, saata da bax, qorxur baxmağa ki, birdən baxaram, namazın vaxtı girən yeyə bilməyəcəm. Qoy yiyim, sonra gedib baxaram. Hə, bu insan orucu pozulur. Aydın qardaşlar, bu insan orucu pozulur. Amma insan bilməməzlikdən yeyib, elə bilir ki, azan olmuyor həqiqətən. bu insanın orucu pozulur. Və söylədiyimiz hədisi Buxar Müslim rəvayət edir. Ümumiyyətlə, cahilliklə əlaqədar Ramazanın vaxtına gəldikdə isə vaxtına gəldikdə isə başqa bir hədisdə Əsma radiyallahu anhadan gələn hədisdə Əsma radiyallahu anha buyurur ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında hava bulutlu idi, orucu açdı və sonradan gördük ki, günəş ilə batmıyor. Və o günün qəzasını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə əmr eləmədi əmr eləmədi. Həmçinin Ömər ibn Xattabın dövründə də belə buludlu bir gün olur. Ömər ibn Xattabın dövründə də bir gün e, günəş batmadan öncə buludlar səbəbilə tez açırlar. Yəni Ömər ibn Xattab nə özü tutur, nə də cəmaata o günün qəzasını tutmağı əmr edir. Və soruşanda Ömər ibn Xattab buyurur ki, biz bilərəkdən günah işləmədik ki, hətta onun qəzasını yerinə yetirək. Sonra bir məsələ də var, toxunmaq istədiyimiz çox vaxt insanlar sual verirlər. Dənizdə çimmək olar, dənizdə getmək olar. Dəniz məsələsinə gəldikdə isə ümumiyyətlə çimmək olar. Yəni, orucda insanın çimməyi barəsində qadağa gəlmir ki, çimmək orucu pozur və yaxud bu mənzər şeylər. Amma əfsər odur ki, imkan varsa, yəni tərk etməyə dair səhvdir. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm diqqət edir. Dəstəmaz alarkən, dəstəmaz almaq nədir? Vacibdir. Dəstəmaz almasan, namaz qıla bilməzsin. Ona görə mütləq almalısan. Dəstəmaz alarkən, bu vacib bir ibadəti yerinə yetirərkən, bizi başqa bir əmələ həvəsləndirir. Buyurub ki, dəstəmaz alarkən burnunuza suyu çox çəkin. Ancaq oruclu olduğunuz haldan başqa. İndi baxın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oruc anı fəzilətli əməli bizə tərk eləməyi əmr edir. Elə də elə deyil. Fəzilətli əməl nədir? Burnuna su çəkməyi biraz çoxaltmaq. Bu fəzilətli əməli oruç tutduğunuz zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə neyini qadağan edib, deyib ki, eləməyin. İndi dənizdə çimmək məsələsinə gəldikdə isə, dənizdə çimmək nə sünnətdir, nə də fəzilətli əməldir. Əgər fəzilətli əməldə əməli Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə oruc vaxtı tərk eləməyi əmr edibsə, görün fəzilətli olmayan əməl necə olur? Yəni, ümumiyyətlə alimlər ümumi qaydalara əsasən yetirirlər ki, bir şeyi tərk eləməyin ən gözəl yolu yaxınlaşmağa tərk eləməkdir. İstəyir günahlar olsun, istəyir. Yəni, bu qayda əsasında e, səricən danışmaq olar. Bu qaydanın altına çox şey misallar çəkmək olar, çox şey salmaq olar. Necə ki, deyirlər, həyatda hər hansı bir şeyi yaxınlaşmadan, əldə eləmək mümkün olmadığı kimi, məsələn, mən istəyirəm ki, qaşığı əlimə götürüm. Yaxınlaşmadan bunu tuta bilərəm. Heç vaxt, heç vaxt nə misal istəyirsiniz gətirin, bir şey əldə eləmək üçün gərək ona yaxınlaşasan. Və bir şeyi də tərk eləməyin ən gözəl yolu yaxınlaşmağa tərk eləməkdir. Əgər istəyirsənsə konkret tərk eləmək, yəni yaxınlaşmağa tərk edəsən. Ona görə də orucu pozan ehtimallarla üz-üzə gəlməmək üçün insan gərək yaxınlaşmasın. Və sən gir, dənizə gir, boğazı vacan suyun içinə gir, ora qədər gəl, ondan sonra dedin ki, mən orucum pozulmayacaq, o özü biraz sual altında olan bir şeydir. Sonra şeytan vəsvəs eləyəcək sənə, deyəcək, hə, bir dənə başını da sal, burnunu tut, eşyalan deyib, bir də gördün, getdi, getdi. Ona görə bu baxımdan dənizdə çimmək məsləhət deyil. Amma hökmə əsasən oruclu oruclu çimmək olar. Orucla əlaqədar eləlik Sonra qardaşlar, orucla əlaqədar ümumiyyətlə mühüm məsələlər var. Ramazan ayı münasibəti ilə o məsələlərə təkrar-təkrar onlar yerinə düşər. O məsələlərdən elə bir ki, ən birincisi Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Kutiba aleykumus-siyam kama kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu taala buyurur: "Biz sizə və sizdən əvvəlkilərə orucu fərz etdik ki, bəlkə Allahdan qorxasınız." Fikir verin, orucu Allah subhanətən niyə fərz edib? Çünki Allahdan qorxaq. İndi oruca baxın. Orucu nə pozur? Yemək, içmək. Düzdür. Amma o şeylər ki, qeybət, yalan, nə bilim, böhtan və yaxud insanın gözü cinayət sızlaşdığı qadın görür, bu şeylər orucu pozmur. Amma yemək, içmək orucu pozur. Allah Subhanahu va Quran-ı Kərimdə nə deyir? Biz Allahdan qorxasınız deyə sizə orucu fərz etdik. O şeylər ki, insanın imanına xələl gətirir, onlar orucu pozmur. Amma ayədə deyir ki, orucun fərz olmasından əsas məqsəd insanların imanlı olması, Allahdan qorxmasıdır. Amma fikri cəhətdən oruca bax, O şeyler ki imana zarar verir, bozulur. Aydındır. O şey ki imana zarar vermir, mesela yemek içmek, ola öz orucu bozur. Burada bir ince bir məqam var və incə elə bir ki, fərqlər üzərində böyük mənalar dayanır. Deməli, alimlər bunu belə açıqlayır ki, Allah subhanətə Allah başqa məsələlərdə olduğu kimi burada da elə bil ki, bir var vəsilə var, yol var. Bir də var məqsəd və yaxud qayə var. Allah subhanahu hər zaman bir qayədən və yaxud məqsəddən insanları çəkindirmək üçün o yolları daha çox önəm verməmizi bizdən tələb edir. Və yemək, içmək də elə bir təqvaya aparan bir vəsilə olduğu üçün Allah subhanahu taala yemək içməyi oruclu vaxtda bizə qadağan edib. Aydın qardaşlar, yemək içmək, təqvaya yemək içməyi tərk etmək, orucu aparan, təqvaya aparan bir vəsilə olduğu üçün Allah subhanahu taala yemək içməyi tərk etməyi bizə elə bir ki əmr edib. Yəni ümumiyyətlə buna bənzər hökmlər çoxdur. Allah subhanahu taala buyurur: "Və la taqrabu zina" buyurur ki, zinaya yaxınlaşmayın. Çünki nəzər, baxış zinaya aparan bir vəsilədir. Ona görə Allah subhanətə Allah elə bir vəsiləni qadağan edir. Həmçi, yaxud ki, həmin ki, elə bir şey qaydaya əsasən bir şeyi tərk eləməyin, ən gözəl yolu ona yaxınlaşmağa tərk eləməkdir. Və burada da görürsün ki, öz qay bu qayda öz yerini tutur. Ümumiyyətlə, bu ayə barəsində, bu qayda barəsində alimlər çox danışırlar. Və onlardan biri də elə ki, bu oruc məsələləridir ki, insan gərək fikir versin. Çünki hədislərdə gəlib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Adəm övladını mədəsindən daha şərli bir qab doldurmaz. Bu tibdə də belədir ki, bütün fitnənin, fəsadın, şəkərin, davleninin, bütün xəstəliklərin başı hardan başlayır? Mədədən, düzgün qidalanmamaqdan və yaxud həddən artıq çox yeməkdən. Və həmçinin bütün şəhvətlərin başı hardan başlayır? Mədədən. Ona görə sələflər buyurur ki, insanda bir elə bir orqan var, əza var. Əgər o toxalarsa, başqa əzalar acıyar canavar kimi. Əgər o ac olarsa, başqa əzalar elə bir şey tox olar. <clears throat> Başqa əzalar tox olar. O da nədir? Mədə. Məhz buna görə də Allah subhanahu taala o ac qalmağı Ramazanda bizə fərz edir. Və Buxarda keçən başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Ramazanda, e, Ramazanda yox, ümumiyyətlə oruç tutanda insanın, Adəm övladının damarları daralır və oruç tutmaqla elə bir damarlarınızı daraldır. Çünki şeytan Adəm övladının qanında, damarlarında qan necə dövran edir, eləcə dövran edir. Oruç tutmaqla onun yollarını daraldır. Və aclıq da bu baxımdan elədir ki, insanda şeytanın vəsvəsələri azaldır. Və bunu hər bir oruç tutub ac qalan insan bunu hiss edə bilər. Amma ki, oruç tutub, həddən artıq çox yeyən insanlar, hətta Ramazan ayında kökələn insanlara bu fərqi ayırt edə bilməz. Necə ki, bu incə fərqi, incə fərqlər üzərində də böyük mənalar durur. Bunu kim məsələn öz yeməyin azaltsa, iftarda da, suhurda da, inşallah bu insanlar bu ləzzəti tuta bilər. Xüsusən də cahan təbəqəli insanlar yəni. Ona görə də Ramazanda yəni əsas şey vermək lazım olan məsələlərdən biri də qardaşlar budur. Ümumiyyətlə, yəni ki, qahidə ki, zikr etdik, incə fərqlər üzərində böyük mənalar dayanır. Bu, nəinki Ramazanda oruca aiddir. Hər bir şeyə aiddir bu. İstər insanın qiraəti olsun, Quran oxumaq olsun, adi bax, Ramazan ayı alimlər gətirir ki, Quran ayıdır. Amma hansı Quran ayıdır? Quru-quru oxunan Quran ayı? Yox. Çünki Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə demək olar ki, 43-ə yaxın yerdə Allah subhanahu taala təkrar-təkrar toxunur. Biz bu Quranı nazil etdik ki, insanlar düşünlər, düşünsünlər. Biz bu Quranı asanlaşdırdıq. Heç bunu fikirləşən varmı? biz Quranı endirdik ki, insanlar aram-aram oxusunlar və yaxud buna bənzər ayələr həm Quranın dirilər, olduğuna, dirilər üçün olduğuna dəlildir, həm də Quran-ı kərimi aram-aram oxunmasına dəlildir. Yəni, Quran-ı kərimi Allah subhanahu taala endirib ki, insanlar onu düşünsünlər, ondan ibrət alsınlar. Bax, əgər insan belə Quran-ı kərim oxuyarsa, yəni Quran-ı kərimi açanda o insanın fikri, zikri və tez cüzü bitirin, qutarın, 10 səhifə oxuyun və yaxud bir cüz oxuyun, bu olmamalıdır. Əgər kim Quran-ı kərimi əlinə alıb açıb oxuyanda, əgər fikri olar ki, görəsən, burada hansı ibrətlərlə üzləşəcəm, görəsən, bugün qabağıma nə çıxacaq, görəsən, dərdlərimin dərmanı üçün hansı şeyləri istinbat edib tapacam, fikirləşib tapacam. Əgər bu niyyətlə insan Quran-ı kərimi oxuyarsa, Allahın izni ilə bu Qurani-Kərim onun dünya və axirət xoşbəxtliyini elə bir bərpa edir. Yox, əgər açar ki, ya, oxumağa tez bazar məsələn qutaran və cüzü və səhifəni, bu Quran Hüseyn radiyallahu anh oğlu Muhammed gətirir ki, belə oxunan Quranın içində qafillik var və qafillik olan yeri də Allah subhanətə müvəffəqiyyət verməz. Ona görə Quran-ı Kərimin enmə məqsədi canı, ruhu olan o düşünmək, fikirləşməyə hər zaman önəm vermək lazımdır. Yəni fikirləşib ayətlərin üzərində durmaq. Necə ki, ravilər, hədislər gəlir, saysız saysız hədislər var. Hamısı gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qiraəti aram-aram idi. Hələ-hələ gecə namazlarıdır. Deyərdi, Əlhamdülillah, yəni, Rabbil aləmin dayanardı. Ər-Rahman-Rahim dayanar. Məliki yevmiddin dayanar. Bax bu fasilənin özünə bir cihad lazımdır. Bax bu iki ayə arasında fasilə verib düşünməyə bir mücahid lazımdır. Hə, bu ilk baxışdan bəlkə kiməsə ola bilsin, yüngül gələ bilər. Hə, deyərsən nə var? E? Amma məsələn, əlhamdülillah Rabbil aləmin, həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha. Allah subhanət alanın elə bir ki, əzəməti barəsində fikirləşirsən, Ər-Rahmanir-Rahim fikirləşsən ki, Allah subhanət bu dünyada hamıya, ahirətdə yalnız, yalnız möminlərə və insan bu dünyada, məsələn, günahkarların yəni, başına bəla gəlməməyi çünki Allah subhanət rəhmandır. Çünki Allah subhanət rəhmət hər kəs şamil edir. Amma axirətdə isə ancaq möminlər olur. Axirət vaxtında fikirləşirsən, görsən Ər-Rəhmandan yavaş-yavaş gedirsən axirət müstəqillərinə. Sonra gəlir Məlik Yevmiddin. O gün dəhşəti barəsində fikirləşirsən. Ona görə ravi gətirir ki, Abdullah ibn Abbas gətirir ki, deyir, sizdən deyir, birinin deyir, sizdən birinin sizdən birinin deyir, Quran oxuyarkən niyyəti surənin axırına çatmaq olmasın. Açdı Quran oxumağa, onun niyyətidir surənin axırına çatmaq olmasın. Əgər bu niyyətlərlə Quran-ı Kərim oxunarsa, bu Quran-ı Kərim insana ancaq quru savab verər. Amma o ki qaldı Allah Subhanahu taalanın nəinki Quran-ı Kərim barəsində, nəinki Ramazan barəsində, nəinki namaz barəsində Allah Subhanahu Ramazan ayı barəsində fəzl fəzilətli hədislər var. Namaz barəsində Allah Subhanahu buyurur: namaz insanı pis-pis çirkin əməllərdən çəkindirir. Yaxud zikirlər barəsində hədislər var. Allah Subhanahu buyurur: "Kim bu zikri eləsə, ona bu əməli bəxş edərəm. Kim bu zikri eləsə, onu filan bir şərdən, fitnədən, fəsaddan uzaq tutaram." Bütün bu Allah Subhanahu vədləri istəyir Ramazana aid olsun, istəyir namaza aid olsun, istəyir zikrə aid olsun, bütün bu vədlər kamil keyfiyyət müqabilindədir. Əgər kamil keyfiyyət varsa, Allah subhanət olan vədləri kamil şəkildə öz yerini insan həyatında tutacaq. Yox, əgər keyfiyyət yoxdursa, o keyfiyyətin miqdarında sənin o vədlərdən payın olacaq. Adi, yəni dünyanın məsələlərdə də belədir. Məsələn, bir misal çəkeyim. Telefon. Var əsl telefon, var saxta telefon. Məsələn, var orijinal telefon, var Çin malı, orijinal olmayan mal. Əgər mən bir qardaşa deyirəm ki, mənə bir dənə telefon gətir, Nokia və yaxud iPhone. Əgər bu insan, yəni orijinal telefonun qiyməti nədir? 500 manat, 400 manat. Əgər bu insan gedib mənim üçün Çin malı gətirəcəksə, bu insan mənim barəmdə hansı zənd ola bilər ki, mən ona orijinal malın məbləğini verəcəm? Ola bilər elə şey. Bəlkə insanlar arasında ola bilər, insan insanı aldadar, amma Allah subhanətə olanı heç kim aldadar. Kim nə eləyir, özünə eləyir insan özünün aldadır. Hətta zikirlər barəsində alimlər gətirir ki, zikirlər müsəlmanın əlində olan bir silahdır. Əgər müsəlman ondan istifadə edirsə, bütün hər şeyi Allahın izindən yoluna qoyar, səhrana salar, həyatını düzənləyər. Zikir sözünün özü Allahı xatırlamaq deməkdir. Amma bugün görürsən ki, insan zikr eləyir, insanın niyyəti nədir? Tez qutarır axırına ah, çatın. Fikir ver, zikir sözünün mənası Allahı xatırlamaq. Amma bu insan deyir ki, ah, axırına çatın. Bu artıq bunun əməli ilə hət ibadətin sadəcə elə bu başıdır, adıdır. Adla ibadətin adla bu əməli arasında görürsən yerlərlə göllər arasında fərq var. Ona görə də bu gün insanlar bəzi zikirləri eləyir. O zikirləri səmərəsini öz həyatında tapmır. İnsan evdən çıxanda dua eləyir, çıxır, görsən gedir nəsə fitnələrlə fəsadla üzləşir. Və yaxud səhər axşam zikirlərini eləyir, fitnələrlə fəsadla üzləşir. Və yaxud Allah Subhanahu Taala bunların başında bir namaz insanı pis və çirkin əməllərdən çəkindirir. Görürsən ki, namazı qılır, amma gedir yenə çirkin əməllərlə məşğul olur. Niyə görə ki, O şey ki, Allah subhanətən namazın müqabilində insana vəd verir, o keyfiyyət onun namazın içərisində yoxdur. Ümumiyyətlə, qardaşlar, yadınızda saxlayın, İslam hər sahəsində və hər zaman İslam keyfiyyətlə izzət tapır. Heç vaxt kəmiyyətlə izzət tapmıyor. Əgər keyfiyyət və kəmiyyət, keyfiyyətlə say üst üstə düşərsə, nə gözəl. Amma heç vaxt saya güc verib keyfiyyət itirmir. Hətta az da olsa belə çalışın ki, ibadətiniz nə olsun? Keyfiyyətli olsun. Və bununla kifayətlənirik. Və sallallahu aleyhi ve sellem alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və səhbihi və səlləm.